припуском. Ну, а як же? Ти так питаєш? І враз мов би, вивільнилась від чогось, розпросталася, аж ніби стала ще вищою. Не ну, вигадала ти, аж налякала. Я просто не можу уявити, що робив би Василь. Це справді дуже важливо, строго сказала Клава. А ось здається, і вони з Сергієм неначе табун слонів біжить. Ви йдіть у зірочку. Мені сьогодні чогось зовсім не хочеться їсти. Ірина і Василь Васильович пішли вдвох. Ірина любила ходити разом з чоловіком. На початку, одразу після одруження, дарма що була в нього закохана і сперечалася з дівчатами. Він трохи шокував її. У ньому міцно сидів наївний щирий селюк. Він так голосно, так наївно міг сказати О, диви, що на них оглядався увесь вагон або увесь зал. Міг неввічливо когось перепинити, несолідно побігти за трамваєм. Аж вона теж непрактична і наївна в багатьох речах осмикувала його. На нього дуже мало вплинула війна, столичний вуз, професорська родина. Але їй таки вдалося перебороти чимало його звичок і нахилів. Насамперед найпростіших голосно сьорбати, намазувати на хліб гірчицю, поступатися всім чергою. Проте він і далі вдома пив чай тільки в прикуску, зливав з картоплі воду і їв її з пюре, називаючи зливанкою або польовою кашею. Спав на старому твердому ліжку, ігноруючи велику і простору канапу, не помічав, у чому ходить. І в магазини та до кравців водила його вона при тому, коли одягав новий костюм, радів, як дитина, ще й довго крутився перед дзеркалом. Ти знаєш, ішов я оце по червоноармійській. Усі жінки оглядалися. На тебе чи на костюм? На мене в костюмі. Щоправда, вони обоє дивували знайомих своєю непрактичністю, яку дехто вважав трохи не за дурість але їм це не заважало жити щасливо і весело. Перші полуниці по вісім карбованців за кілограм на стіл приніс ціле відерце чорної ікри, скликали гостей, які впорали відерце за вечір. Вони не були такі наївні, щоб не здогадуватись, що декотрі з тих, хто їв ікру і помідори по чотири карбованці за кілограм обсміювали їх. Але вони самі сміялися з того обсміювання. Хоч бачили, що люди почали жадібно вчитися жити. Василь так того й не навчився, і вона по-справжньому раділа за нього. Зараз він переступав з ноги на ногу, крутився, невдоволено сопів, не міг призвичаїтись їсти стоячи саме пішла мода на високі столики, і з зірочки теж прибрали стільці. Ще б ясла уздовж стіни, буркотів він, кутуляючи тверду краківську ковбасу, густо намазуючи її гірчицею. А знаєш, цей наш Сергій доката талановитий, якийсь дуже зіркий. Ірину мов би, обвіяло гарячим вітром. Вона відчула, що боїться говорити про Іршу, що її може виказати якась інтонація, якийсь внутрішній порух. Власне, їй нічого остерігатися. Але Василь запідозрить, і тоді порушиться все. Їй доведеться піти з сектора. А сама думка про це була для неї страшна. Носися ти з ним, сказала роздратовано, бо насамперед гнівалася на саму себе.